Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հուլիսի 8-ն է, տարվա 189-րդ օրը այսօրը պատմության մեջ։ 1492 թվականին Լիսաբոնից դեպի Հնդկաստան է ուղևորվում Վասկո դա Գամայի գլխավորած արշավախումբը։ 1686 թվականին ավստրիական զորքերն ազատագրեցին 1541 թվականից թուրքերի տիրապետության տակ գտնվող Բուդա քաղաքը։ 1853 թվականի այսօրը ամերիկացի բանագնաց Մեթյու Փերին ափեիչնում Էբոց օվածոցում եւ պահանջում, որ Ճապոնիան վերացնի իր մեկուսացումը։ 1969 թվականին Վիետնամի պատերազմ, ամերիկյան զորքերն սկսում են դուրս բերվել երկրի հարավից։ 1994 թվականին Կիմ Ջոնգ Իլնը իր հոր մահից հետո դառնում է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ։ Այսօրը ծնվել են 1593 թվականին իտալացի նկարիչ Արտեմիզիա Ջենտիլեսկի։ 1621 թվականի ֆրանսիացի առակագիր ու բանաստեղծ Ժան դե Լաֆոնտեն։ Լաֆոնտեն 17-րդ դարի ամենաընթերցված բանաստեղծն էր։ Առաջին հերթին հայտնի էր իր առակներով, որոնք ողջ Եվրոպայի առակագիրների համար օրինակ հանդիսացան, իսկ Ֆրանսիայում նոր տարբերակների եւ բարբարային առակագրության սկիզբ դրեցին։ Ըստ Ֆլոբերի, մինչև Վիկտոր Հյուգոն նա միակ բանաստեղծն էր, որ հասկանում էր եւ տիրապետում ֆրանսերեն լեզվի հյուսվածքին։ Այսօրը ծնվել են 1851 թվականին անգլացի հնագետ Արթուր Էվենսը, անգլացի պատմաբան եւ հնագետ Արթուր Ջոն Էվենսը 1893-ից մինչեւ 1920 թվականները պեղումները կատարել Կրետե կղզում, հայտնաբերել է Գնոսոսի պալատի ավերակները, տաճարական, տնտեսական այլ կառույցներ։ Նրա հայտնագործություններն ապացուցեցին հին կրետացիների մինչեւ Փյունիկյան պատկերագրության գոյությունը, պատկերացում տվեցին մինչ հելեննական մշակույթի վերաբերյալ կարևոր նշանակություն ունեցան գրետեմիկենյան մշակույթի ուսումնասիրման համար։ Մինչ հելենական մշակույթը հենց Էվանսն է անվանել Մինոսյան, առասպելական Մինոս Թագավորի անունով։ Էվանսը արխայական միության եւ արխայական ինժեներական ակադեմիայի իսկական անդամ, փիլիսոփայական գիտությունների պատվավոր դոկտոր է։ 1874-ից 1908 թվականներին գլխավորում էր արխայական դրամագիտական միությունը։ 1902 թվականի միության կողմից արժանացել է մեդալի։ Իր ունեցած ներդրման համար արժանացել է ասպետի կոչման։ Այսօրը ծնվել են 1892 թվականին ռուս նկարիչ Պավել Կորինը, 1895 թվականին մանկավարժ ու հասարակական գործիչ Բենյամին Ժամկոչյանը, 1904 թվականին հայ խորհրդային ինժեներ մեխանիկ Ալեքսանդր Մարջանյանը, 1914 թվականին հայ արձակագիր ու դրամատուրգ Հրանտ Բագրազյանը, 1932 թվականին իտալացի երգիչ Ֆրանկ Ռայմոնդին, 1951 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Անժելիկա Հյուստոնը 1952 թվականին արմատներով հայ-ռուս ռեժիսոր Կարեն Շահնազարովը, 1970 թվականին Հայաստանի պետական գործիչ Հրայր Թոմասյանը, 1979 թվականին հայ երգիչ Անդրեն, 1998 թվականին ամերիկացի рэփեր Ջեյդեն Սմիթը։ Այսօրը տոնում են Զամբիայում այսօր միասնության օրն է։ Այսօր հուլիսի 8-ն է, տարվա ավարտին մնաց 176 օր։